Voilà, vous suivez la télévision nationale de la République de Guinée. On me fait signe que nos envois spéciaux sont en ligne. Ibrahim Sori, Fofana, Mamoudou Diallo, Oumar Ndiaye et Ibrahima Sori Est-ce que vous êtes là Le match a repris à vous. Mais oui, euh,